боби бисту панҷум исо суханашро давом дода гуфт подшоҳии худоро чунин тасвир кардан мумкин аст даҳ духтар чароғ ба даст гирифта ба пешвози домод мебароянд панҷ нафари онҳо кӯтоҳандеш буданд чунки дар вақти гирифтани чароғҳояшон равғани иловагӣ намегиранд аммо панҷ нафари дигарашон дурандеш буданду дар зарфҳо барои чароғҳояшон боз равғани иловагӣ мегиранд онҳо домодро мунтазир мешаванд вале ӯ хеле дер мекунад ва духтарон пинак рафта оқибат хобашон мебарад нисфи шаб садои баланд шунида мешавад ана домод омада истодааст ӯро пешвоз гиред духтарон бедор шуда зуд чароғҳояшонро тайёр мекунанд он гоҳ кӯтоҳандешон ба дурандешон мегӯянд аз равғанатон камтар диҳед вагарна чароғҳоямон хомӯш мешаванд не ҷавоб медиҳанд дурандешон ин равған ба ҳамаамон намерасад беҳтараш рафта аз дӯкон харида биёед кӯтоҳандешон барои харидани равған сӯи дӯкон равона мешаванд онҳо рафтан замон домод ҳам расида меояд панҷ духтаре ки ба пешвозаш тайёр буданд ҳамроҳи домод ба тӯйхона медароянд ва дарҳои тӯйхона баста мешаванд дертар он панҷтои боқӣмонда ҳам расида меоянд ва дод мезананд хоҷа эй хоҷа дарҳоро бароямон кушоед аммо ӯ дар ҷавоб ба онҳо мегӯяд ба ростӣ мегӯям ки шуморо намешиносам хуллас гуфт исо ҳушёру бедор бошед чунки вақту соати омадани фарзанди инсонро намедонед дар вақти подшоҳии худо ҳодисае рӯй медиҳад ки монанди ин масъал аст марде ба сафар баромаданӣ шуда хизматгоронашро ба наздаш даъват мекунад و مسئولیت اداره کردن تمام مال و ملکش را به عهده آنها می گذارد. اینچنین به هر خدمتگار موافق قابلیتش تنگه های تلا می دهد. به یکیش پنج هزار، به دویمش دو هزار و به سیومش هزار تنگه. بعد راه سفر را پیش می گیرد. خدمتگاری که پنج هزار تنگه گرفته بود، آنها را زود به معاملات می و از آن پنج هزار دیگر فایده می بیند хизматгоре ки ду ҳазор танга гирифта буд низ ҳамин тавр амал карда боз ду ҳазори дигар фоида мебинад аммо хизматгоре ки ҳазор танга гирифта буд рафта чоҳе меканаду тангаҳои хоҷаашро дар ҳамон ҷо пинҳон мекунад баъд аз гузаштани вақти зиёд хоҷаи он хизматгорон баргашта бо онҳо ҳисобу китоб мекунад хизматгоре ки панҷ ҳазор танга гирифта буд омада ба хоҷааш тангаҳоро бо панҷ ҳазор фоидааш супорида мегӯяд хоҷаам шумо ба ман панҷ ҳазор тангаи тилло дода будед ана дар ин ҷо боз панҷ ҳазор фоидае ки ба даст овардам офарин хизматгори неку вафодорам таъриф мекунад ӯро хоҷааш ту дар иҷрои вазифаи хурд вафодориятро нишон додӣ пас ба ту вазифаи калонро бовар мекунам биё ба хурсандии ман шарик шав این این خدمتگاری که دو هزار تنگه گرفته بود در آمده میگوید خاجم شما به من دو هزار تنگه ای داده بودید انا در اینجا باز دو هزار فایده ای که به دست آوردم آفرین خدمتگاری نیک و وفادارم تعریف میکند او را خاجش تو در اجرای وظیفه خرد وفاداریت را نشان دادی پس به تو وظیفه کلان را باور میکنم بیا به خورسندی من شریک شو он хизматгоре ки ҳазор танга гирифта буд низ ба пеш баромада мегӯяд хоҷаам ман медонистам ки шумо одами сахтгир ҳастед аз он ҷое ки накоштаед ҳосил ҷамъ мекунеду аз он ҷое ки дон напошидаед ғалла мегиред ман аз тарс рафта тангаҳоятонро дар замин пинҳон кардам ана он пули шумо додагӣ ту хизматгори баду танбал будаӣ ҷавоб медиҳад хоҷааш ту медонистӣ ки ман аз ҷое ки накоштаам ҳосил ҷамъ мекунаму аз он ҷое ки напошидаам ғалла мегирам ҳамин тавр не пас ту бояд пули маро ба муомилот медодӣ ва ман ҳангоми баргаштанам пуламро бо фоидааш мегирифтам ҳоло пулро аз вай гирифта ба хизматгоре диҳед ки даҳ ҳазор танга дорад зеро ба ҳар касе ки чизе дорад боз аз ҳад зиёдтар дода мешавад лекин аз касе ки ҳеҷ чиз надорад حتی آن چیزی اندکی که دارد گرفته می شود. این خدمتگار نابکار را باشد به تاریکی بیرون پرتاید که در آنجا آدمان از درد دندان به دندان زده گریه می کنند. وقتی که فرزند انسان همچون شاه همراه همه فرشته ها می آید او به تخت شاهانه خود می شیند و همه خلقیت های روی زمین در پیش او جمع می آیند он гоҳ вай мисли чӯпоне ки гӯсфандонро аз бузҳо ҷудо мекарда бошад одамонро ба ду тараф тақсим мекунад одамони накӯкорро вай аз тарафи дасти росташ мегузораду боқимондаҳоро аз тарафи дасти чапаш баъд шоҳ ба одамони дар тарафи дасти росташ буда мегӯяд хуш омадед шумо ки падарам баракат додааст омада дар подшоҳии худо ки аз вақти офариниш бароятон насиб гардидааст баҳраву ҳаловат баред чунки вақте гурусна будам ба ман хӯрок додед ташна будам нӯшок додед бегона будам маро дар хонаатон меҳмон кардед бараҳна будам ба ман либос пӯшондед бемор будам ба ман ғамхорӣ кардед ва дар ҳабс будам маро хабар гирифтед некӯкорон бошанд аз ӯ мепурсанд худованд кай мо туро гуруснаву ташна дида будем ки барояд хӯроку нӯшок дода бошем ё кай туро бегонаву бараҳна дида будем ки меҳмон карда ба ту либос пӯшонда бошем кай туро бемор ё дар ҳабс дида будем ки хабар гирифта бошем шоҳ ҷавоб медиҳад ба ростӣ ба шумо мегӯям ҳар дафъае ки шумо ҳамаи инро ба яке аз одамони хурдтарини ман мекардед шумо инро ба ман мекардед сипас ба одамони тарафи чапаш буда мегӯяд даф шавед аз пеши назарам лаънатиҳо гум шавед ба оташи абадие ки барои иблис ва фариштаҳои вай тайёр шуда буд чунки вақте гурусна будам хӯрок надодед ташна будам нӯшок надодед бегона будам дар хонаатон меҳмон накардед бараҳна будам ба ман либос напӯшондед бемор ва дар ҳабс будам маро хабар нагирифтед آنگاه آنها هم میپرسند خداوند ما کی تو را گرسنه و تشنه بیگانه و برهنه یا بیمار رو در حبسخانه دیده بودیم که خدمت نکرده باشیم شاه با آنها جواب میدهد براستی به شما میگویم هر دفعه که شما همه این را به یکی از آدمان خردترین من نمی کردید پس گویا برای من نکرده اید. نهایت این آدمان به جای می افتند که تا ابد جزا می بینند اما نکوکاران صاحب حیات ابدی می شوند.